Radio 021. Redakcija naučno-obrazovnog programa. Glavni odgovorni urednik Dragan Đajić. A čekaj, prvo malo počinješ sa muzikom, jeli? I onda kažeš tog šovu braći budu. Idu, recimo, četiri takta ovoga, Znači, ili četiri daktalna, ono, okej. Okay. Ja ću da ti brojim. Ima čovjek za brojim. I Četiri suva takta ovoga. A može da se kaže i prvo iz dlake, pa posle vidite to show Braći Budke. Znači mi moramo... Vi sad slušate talk show Braći Budke vi ćete tek da slušate jer tek, tek sada počinjete da, slušate. Ako sad slušate Radio 021, onda, slušate. onda, slušate. Znate. Vi slušate talk show braće Butkaj i njihovu emisiju Niz dlake. I onda ne znam, gitara, gitara, gitara do onih duvača finika počne. Ili negde drugde, nemam pojma, vidjet ćemo šta je okej. Okay. Poštovani i omiljeni slušalci, želim vam to svetao, sadržajan i uspešan radni dan. Evo, posle gotovo dve nedelje situacija sa strujom se stabilizovala. Nema više neprijatnosti i iznenađenja, jer od juče je u radnoj i prijateljskoj posjeti našoj domovini glavni odpravnik vozova japanskih željeznica, gospodin Reiko Kawasaki Tensan. On će svojim autoritetom i stručnošću doprineti da nam struja bude isključiva na tačno vreme, selektivno i da konačno u praksi počne primjena novih standarda visoko razvijenih zemalja. Tačnost, efikasnost i preciznost su poznate odlike japanske privrede, pa zašto onda ne koristiti njihova iskustva kako bi restrikcije bile što uspešnije i kako bi nam svima bilo lepše? Planira se potpuna revizija grupa za isključenje, naime, umjesto dosadašnjih šest bit će 48, što znači da ćemo mnogo češće imati prilike za radovanje. Ispitivanja su inače pokazala da se pored rođenja deteta prosječan građanin naš najviše raduje dolasku struje, posebno u ranim večernim časovima. Novost je i to da su cene uključenja i isključenja struje umanjene za 50%, a da se period kada nemate struje obračunava paušalno. Inače, gospodin Tensan je doneo jedan modern kompjuter koji će svečano da poklopni elektrodistribuciji. Ovih dana je stabilizovano snabdevanje gasom, a timovi naših naučnika ubrzano razvijaju tehnologije 22. veka, čiji su osnov alternativni izvori energije. Dragi moji, očito je da će tema naše današnje emisije biti energija i kako do nje. Uvaženi gost u našem studiju je gospodin Mauricio Riki Obradović, energetičar i viši savjetnik u holdingu Vojvođanske elektrane AD. dlake. Gospodine Riki, kada sam jutro skretao na posao, imao sam izuzetno neprijatan doživljaj moja električna četkica za zube nije radila. Verujem da su mnogi naši sugrađani imali sličan problem jutros. Struje nema dovoljno, čuju se razne priče da neko sabotira, da je Milošević i dalje vrlo aktivan, pominje se i ime njegovog sina Marka. Pa da, dobar dan. Znate kako, opet, opet je to jedna ista priča. Ljudi nemaju sluha za potrebe jednog mladog i hrabro, hrabrog mladića, jer vidite, kada smo imali struje ranije, onda se niko nije bunio, niko nije pominjao Marka, niko nije znao da ceni sve ono što je on učinio za elektroenergetski sistem naše zemlje. Kako to mislite? Pa mislim tako što, evo reći ću vam, Marko Milošević, inače jako fin i povučen dečko, ali ima samo jedan porok, kocku. E, zahvaljujući njegovim kockarskim uspesima, mi smo, draga gospodo, imali struju i kada objektivno nije bilo nikakvih izgleda za to. Znate, on, pošto se kockao na veliko, onda mu je najzgodnije prilikom tih kockarskih partija da u startu kao čipka u ulog ponudi recimo 1000 MW, a i sve što dobije ili izgubi također se u struji plaća. I kažem, kada je dobijao, sve je bilo u redu, niko se nije bunio, a sada, sada kad struje nema, svi su odjednom graknuli, svi su uskočili. Njegova jadna sestrica se leči na VMA od živčanog sloma, a niko da je banane odnese. Marko se kockao po inostaranstvu i onda je logično da je stranim državama ostao dužan u struji. Ali da se razumemo, ja ovdje ne želim da branim nikoga, već samo želim da vas upoznam s činjenicama. Nama ne trebaju zabave, treba nam spašenje čoveč. Pa da li onda to osnovni razlog što struje nema? To je razlog i u pitanju je dug a zna se kakvi su kockarski dugovi. Država je stala iza i ne može se sada posle ovih promjena reći a, e, pike ne važi ili e, šta već slično. Jer ako hoćemo da budemo ozbiljna i odgovorna država, moramo preuzeti sve obaveze i terete koje, iz toga slede. Mi para nemamo i najjednostavnije je da vraćamo u struji kako je na kraju i pri tim partijama pogođeno. A on, dečko, on se kockao iz ljubavi prema kartama, a ni na pamet mu nije bilo da se lično bogadi i država je jednostavno želela da u jednom momentu iskoristi njegov kockarski talenat, pa da ga stavi u službu i na račun dobrih partija pokera profitira. I sad imali nešto loše u tome, jer bili smo pod san sankcijama, bili smo izolovani, tražili smo, tražili smo puteve za izlaz iz nezgodnih situacija. A narod, dolazi evo zima, kako mu objasniti da je sve u redu, da nema razloga za zabrinutost, jer vi tvrdite da razloga za zabrinutost nema. Za zabrinutost nema razloga. Evo i danas je stigao gospodin, gospodin Ten San, Eh, uvećat ćemo, uvešćemo, pardon, uvešćemo novi sistem restrikcija, daljinski ćemo isključivati potrošače, jednostavno neće biti zabune. Tačno ćete znati kada sledi vaše 15-minutno uključenje, a bit će ih, bit će ih zaista dosta. I bit ćete sigurni da vam se lift neće zaglaviti, da vam neće otkazati recimo, kao što vi ste četkica za zube Znate, važno je da narod ne živi u nespokojstvu, treba da se zna red. Znaće se taj red i vaših 12 uključenja vam ne garantuje samo država, ne ne, već imate i garanciju japanskih železnica, a Japan je sila koju slažete se, sila koju treba respektovati. Braće Butkaj. Ja se s tim zaista potpuno slažem i lično mi je drago da se okrećemo razvijenom i tehnološki naprednom svetu. A ovo baš ka što mi imamo toliko mogućnosti, svako u sobstvenoj režiji. E pa to je zanimljivo da čujemo kako se u sadašnjoj situaciji snaći. Pričaju naime da se na mnogim pumpama može kupiti struje na crno, Kažu kilovat da je 20 dinara neka rumunska struja. Pa slušajte, evo ovako, sama reč rumunska, sama reč rumunska jasno govori da je u pitanju neka mućka i da je u pitanju, to znamo i od ranije, nekvalitetan proizvod. Jer vi od tog rumunskog kilovata, da vam kažem, recimo klasičnu sarmu, znači od kupusovog lista i, i standardnom nekom ispunom od sirovog mlevenog svinskog mesa, to je pola pola, u stvari svinskog i goveđe mesa, otprilike standardni odnos je 70% svinjetina, 30% govedina, znači vi od takvog mesa sarmo ne možete s tom rumunskom strujem da skuvate. On, taj kilovat, jednostavno, jednostavno rečeno sagori jako brzo. I sad u slučaju da želite da date finiš s armama, desit će vam se da vam se dno šerpe prepeče. Imate vi tu snagu, znate čak preveliku za finiširanje, ali odoše vam sarme s tom strujom. A obaš kao što je to pakovano u nesigurnoj ambalaži, pa ne daj Bože da, da recimo nosite te kilovate po kiši. Opasno je kako za vas, a tako i za ljude u prolazu i šta da vam kažem, to nije struja koja, s kojom treba ozbiljno računati. A ja pretpostavljam da su to u pitanju opet neki mafijaški marifetluci i ima, ima daleko jednostavnijih načina, daleko jednostavnije konvertovanje recimo u kućnim uslovima benzina u struju i obratno. ne ide mi u glavu sve to. E, rekli ste konvertovanje u kućnim uslovima, benzinu, struju i obratno. Zar je to zaista moguće u kućnim uslovima? Pa naravno da je moguće. Pa upravo treba da izađe moja nova knjiga na, na tu temu. Na temu tih alternativnih energija. Ja sam se bazirao, svoje znanje sam profilisao i najviše sam na tim problemima radio, znači iz tečnog goriva dobiti struju. Evo recimo za konvertovanje, znači benzina u struju, obratno potrebna vam je obična preslica, preslica kakve su imale naše bake recimo, to ima često s kućama. Zatim treba vam lonac od 3 litra benzina, jedna metalna lupalica za šaum, znate, ili šlak to isto ima u svakom domaćinstvu, otprilike 4 metra provodnika, jedan akumulator od 45 amper časova, pet pari e, običnih standardnih luster klemni od 2,5, još nekoliko sitnica, malo dobre volje i vi ste jednom rečju nezavistan subjekt u električnom smislu. Dobro, benzina sada ima, ali benzin nije baš jeftin. Pa nije jeftin, dobro. Mislim, nije sad tako ni skup, sve zavisi, ali evo reći ću vam još jedan, još jedan vrlo interesantan aparat. To je aparat za hladnu fuziju u kućnim uslovima, zvani G17+. Inovacija u odnosu na onaj koji smo zvali G17 je u tome što nove kadnijumove šipke sad ne prljaju ruke izolovane su, stavili smo ih u eh, onu alu foliju, ima još nekih pogodnosti praktičnih za ono za korištenje vrlo vrlo jednostavnije u odnosu na, na one stare. E sad za, za to to je ipak malo malo ozbiljnija stvar. Potrebno vam je 5 kila plutonijuma, 3 kila urana, oko 10 litara teške vode, oko 100 kg soli, ima tu još, ne mogu vam sada tačno reći jer ima dosta detalja, komplikovanije receptura, ipak moram da kažem, ipak nije, nije za svakoga. Jer treba malo hemije, malo fizike i nuklearne biologije, mada moram da kažem da je sve to u principu u stvari vrlo jednostavno. Ipak smo mi na pragu 21. veka. Ono što bi možda bio najveći problem je to da vam treba dosta velika rupa za odigravanje fuzije, rupa u zemlji, pa to mogu da probaju možda ovi koji imaju bašte. Jer u kućnim uslovima trebalo bi u stvari da imate onda prilično, prilično veliku saksiju. Da u većim urbanim sredinama ljudi su ipak skučeni u svojim stanovima. Vi im ne preporučujete znači tu hladnu fuziju. Pa neću da kažem da ne preporučujem jer <clears throat> jer takva struja je mnogo čistija i kvalitetnija, količine su neuporedivo veće, ali taj problem saksije i, i dalje visi, to moram da kažem. Recimo, mnogo jednostavnije u kućnim uslovima je od vodova, da to jest od slavine u kupatilu ili kuhinji napraviti recimo malu hidrocentralu. Svima je, verujem, poznata Bernoullijeva jednačina, e, znamo je kao jednačinu kontinuiteta. E, ta jednačina nam pokazuje zavisnost pritiska od brzine struje tečnosti u cevi. I zanimljivo je da u proizvodnju struje može biti uključen bukvalno svaki član porodice. Treba jednostavno palcem da delimično zapušite otvor vaše slavine i mlaz koji se stvorio brzina se naravno povećala, znači mlaz da usmerite propeler recimo vaše kućnog ventilatora. Gospodine Riki, ja moram da vas prekinem, evo za manje od minut slede najnovije vesti pa ćemo nastaviti tamo gde smo započeli i reći ćete nam nešto o tim alternativnim vidovima energije i aparatima koji se i lako mogu koristiti u kućnim uslovima talk show braće Budkaj. Poštovani publikume, slušate prvi program Radija 021. Sa nama u studiju je gospodin Mauricio Riki Obradović, energetičar i viši savjetnik u holdingu Vojvođanske elektrane AD. Evo malo smo odmorili uz ove vesti, muziku i reklame, a počeli smo da pričamo o struji, o nestancima struje i uopšte o energiji, zašto je nema, koliko je neće biti i kako da se u svemu tome snađemo. Dva sedam devet, dva Gospodin Riki nam je nešto rekao o razlozima zbog kojih struje nema, pominjao je i gospodina Marka Miloševića, to nam je objasnio, a zatim je počeo priču o alternativnim rešenjima, o načinima kako da dođemo do struje u kućnim uslovima, kako da se snađemo, kako da budemo uspešni i da uspešno savladamo ove male nedaće koje su nas snašle. Gospodine Riki, rekli ste da u kućnim uslovima se vrlo lako može napraviti mala kućna hidrocentrala. Pomenuli ste i kućni ventilator kao neki pomesni agregat koji će biti korišten praktično u svakoj kući za takve potrebe. Da, rekao sam, znači jednostavno palcem treba delimično da zapušite otvor vaše slavine i taj mlaz koji se stvorio da usmerite na propeler vašeg kućnog ventilatora. To je najjednostavnije. Svi mi u kući znamo kakve su bile letos vrućine, svi mi u kući imamo ventilator najčešće, ili tako? E sad, ako to uradite, na utikaču ventilatora će se ubrzo pojaviti vrlo kvalitetna struja. A ako utikač utaknete u zid, po principu spojenih sudova, svi utikači u vašem stanu bit će snabdeveni da podvučem vrlo, vrlo kvalitetnom strujom koju možete po želji regulisati u zavisnosti koliko palcem pritiskate i kakav mlaz proizvodite. Gde ga ste? gde ste dotičnu personu? Moram da konstatujem da me ovo rješenje zaista oduševilo. U stvari moram ponovo da kažem onu staru, sve genijalne stvari su krajnje jednostavne, ali šta kad zbog nestanka struje ne rade pumpe za vodu, znamo da u zgradama vodu na više spratove moraju da teraju pumpe koje će biti priključene na struju. E, mislio sam da ćete me to pitati. <clears throat> Izvinite. Pa stvari su i u tom slučaju krajnje jednostavne. Četvoročlana porodica veoma jednostavno može da napravi čak i 1 megavat za vrlo kratko vreme. Potrebno je samo imati kadu punu vode, znači vi kad imate struju treba da razmišljate i da pravovremeno napunite jednu klasičnu kadu, znači najbolje su ove dimenzije 160 cm do 180 napunite je vodom. E, porodica, znači kad struje nema, porodica jednostavno uđe u kadu i počne sa praćakanjem. Ovi, osim, osim koristi od tog praćakanja, to može biti i vrlo zabavno i veselo. Praćakanjem vi dobijate isti onaj pritisak kojim vam daju pumpe u vodovodu i onda dalje sledi vrlo sličan postupak kao i u prethodnom slučaju. Moram znači da podvučem da je ovaj metod s praćakanjem jako efikasan, jako dobar, posebno za porodično druženje, znači činite jednu korisnu stvar za, za svoju familiju, znači za, za svoju državu na kraju krajeva jer pomažete elektroenergetski sistem, a praćakanjem jednu zabavu činite, posebno ako imate manje dece, znate, pa to je onda uživanje i to je lepota jedna šta sve može da se radi u kadi. Kada smo se dogovarali za ovu emisiju, rekli ste mi nešto o onom velikom projektu crnog tela, takozvanog crnog tela. Da, da, to je, to je već složenija stvar i to se mora uraditi na višem, na, na državnom nivou, jer to već spada u domen energije budućnosti. Mi se spremamo ovih dana na skupštini pri Ministarstvu za nauku i tehnologiju iznesemo taj projekat. E sad, ono što je problem su financije. Treba nam, znate da nemamo para, tradicionalno nemamo para i sad treba nam za milion ljudi koji bi bili sastavni deo projekta po jedno odelo od sitno rebrastog somota. Znate da se sitno rebrasti somot, u, somot uvozi, i mi nažalost imamo tehnologiju za krupno rebrasti somot, a samim tim je i cena problem, ono što se ne proizvodi u domaćim fabrikama, znate to je skuplje i sa dažbine levo desno, ali uskoro treba da stignu pare od ovog razvijenog zapada i ja se nadam da će odgovorni da ih usmere na prave stvari kao što je recimo ova. Ja ne bih mnogo da govorim o tome, ali pomenut ću da uz pomoć velikog broja ljudi u crnim modelima od somota mi možemo u noćnim uslovima da iskoristimo princip rada crnog tela koje upija kosmičku energiju, a također privlači energiju iz država koje imaju struje. Pa to je znači jedan od prvih velikih projekata koje država treba da realizuje. Pa to je ono što se kaže kapitalni projekat. Projekat od od posebnog nacionalnog interesa. Još da napomenem da nažalost što se projekta tiče svako mora imati po dva odela zbog pranja normalno jer odela moraju da su vrlo čista zbog uslova prenosa energije znači mora izuzetno biti čista i mora se imati po dva odela zbog pranja da se taj kontinuitet ne bi prekidao, taj kontinuitet upijanja u noćnim uslovima. Običan građanin ipak mislim da može da se orijentiže na jednostavnije vidove proizvodnje struje. Dva 27292 a to što ste rekli da bi e, upijali kosmičku energiju, a također i privlačili energiju iz država koje imaju struje, da li, se to kosi sa nekim međunarodnim propisima, da li je u pitanju neki vid krađe. Pa znate šta, to da vam kažem to, da to sad ja vama kažem ovako, možda i nije trebalo da kažem to, mislim krađa šta je, to je sad etičko pitanje, to, to je sad druga stvar, mislim u izvesnom smislu bila bi možda krađica jedna, ali s obzirom da razvijeni svijet ima dosta te električne energije, ne znam da li bi oni obraćali nešto previše pažnje na to. Mislim, ne bi da se sad, da se, da previše pričamo o tom projektu, jer kažem to je i tehnologija osjetljiva i, i to ipak treba da prođe razne procedure da to je na jednom visokom državnom nivou ja se nadam samo da će da će ta tehnologija da ipak uđe na velika vrata kod nas a onda ćemo pravna ta pitanja nekako nekako već da rešimo E eu gosto de Bože dragi. Evo dobio sam informaciju da nekoga imamo na telefonskoj vezi pa ćemo da ga čujemo. Dobar dan, izvolite. E, dobar dan, samo jedna kratka poruka. Živjelo praćakanje i živjelo gospodin stručnjak. <laughs> Doviđenja. Zahvaljujemo, zahvaljujemo. Gospodine Riki, vidite na kakav odziv nailaze vaše ideje. Izgleda ste vrlo popularni evo, međunarodnom, ja ne znam da li ste gostovali na drugim stanicama, ali ovo evo, što čujemo je indikativno? Pa znate šta, kad je, znate šta, svi znamo kakva je bila situacija, do skora stara vlast je ušla u jedan šablon, nije mogla da se nosi sa, nije mogla da se nosi sa novim trendovima i eto došla je nova vlast, mi u novoj vlasti smo ipak tolerantni, ja sam na početku rekao za malog Marka koji je fin dečko jedan, da ono što je on radio da je radio za dobrobit države i eto, hoću da kažem da mi, smo, mi nismo revanšisti i mi se trudimo da pomognemo u svakom smislu i ove restrikcije koje nam se dešavaju da budu što, što bolje podnošljive za ovaj naš narod koji je ipak navikao na svetlo, ali pored svega naj, može da bude i u mraku, ali najviše svetla mu donosi E, perspektiva bolje budućnosti i toga je on svestan, znate. Neko je na telefonskoj vezi ponovo. Izvolite. E, dobar dan, pozdravljam sve u studiju, pogotovo gospodina Rikija. Želim bih da ga pitam, da li postoji mogućnost da se napravi kao hidrocentrala termoelektrana koja bi radila na principu sveća, ako to može da objasni malo. Mislite na kućne uslove ili... Da, da, na kućne uslove ko hidrocentrala na Slavinu, isto tako da li bi na sveće moglo nešto da se napravi. Da, da, odlično pitanje gospodine, odlično pitanje. Ja, pa znate šta, ja sam ovdje sad pominjao neke naj, najprimenjivije, najjednostavnije projekte za te kućne uslove ima tu još jaset mogućnosti, znate svako. Svi smo mi, mi, pa ljudi, pa Nikola Tesla je naš čovjek, znači svi smo mi u izvesnom smislu potkovani u toj fizici, znate, hemiji, ali više u fizici. Može, može, dragi moj gospodine, morate da imate jednu tavu za pečenje, palat, nije za pečenje palačinki, izvinjavam se, tava, za pečenje koja ima poklopac koji dobro dihtuje, znate, i onda možete uz primus, ako imate plin, čak i u sveću, znate da sveća daje temperaturu oko 450-500 stepeni jedna, znači ako uzmete 10 sveća, to jednostavno pomnožite i dobijete temperaturu od 4-4,5 hiljade stepeni, možete vodu obično da stavite unutra i na principu parne mašine će vaša para da napravi pritisak, znate, a obično ti poklopci od ovih boljih šerpi imaju otvor, e, otvorenu rupicu gore, e sad tu rupicu jednostavno u, rukavicama vi, pritišćete i puštate paru koliko god želite, znači koliko vam treba obrtaje vaše turbine i stvar je vrlo jednostavna, slično kao i ova hidrocentrala na bazi praćakanja ili hidrocentrale, još bolje rečeno, na bazi slavine i prsta. Dobar dan, izvolite, još neko je na vezi, gospodine Riki, strpite se. Da, da, dobar e, dan. pozdravljam gospodina Rikija. Zahvaljujemo. ima ideje fantastične, ali najbolja ideja, ja mislim da je ova sa plutonijumom. Da. To je ovako, to treba da zaživi i nama uopšte više onda neće trebati struje. Jeste, <laughs> zahvaljujem, zahvaljujem, gospođe, ja sam govorio, to je ozbiljna energija, ali ipak Znači, ako, e, kažem, nisam hteo da ljude od, da teram od te ideje, ali moram da skrenem pažnju da ipak treba uzeti jednu, jednu brošuricu, znači iz malo fizike, malo hemije, a treba imati odgovarajuću rupu, znate, u zemlji zbog, znate, plutonijom, radom, ksenon, neon, kripton, sve su to ipak osjetljive stvari, znači to je nuklearna fizika, nije se baš tim šaliti, ovo s praćakanjem i te stvari. druge da kažem, ti manji projekti u kućnim uslovima su ipak, ipak jednostavni. Mada probajte s plutonijom, mislim, ali kažem pripremite se. Hoću program! Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. E, čast mi da pozdravim velikog naučnika i hvala redakciji što je posle toliko marginalnih e, osoba iz sveta politike konačno dovela nekog. Od, Mi se trudimo stručnjake, da, da, da, iz raznih oblasti. E, dakle, još jednom pozdravljam gospodina Rikija i i jedino ne volim zašto ste toliko skromni. Recimo ja sam početkom godine u časopisu New Riki Scientist and the Nature e, čitala o vašim e, alternativnim izvorima energije koji se zasnivaju na korišćenju energije iz duvnih gasova u kućnim uslovima. Gospodjo, ja sam planirao, da, odlično pitanje, znam, znam o čemu govorite, ja sam planirao o tome da pričam, ali evo, vidite, slušalci naši dragi se javljaju, uključuju se i ja tek treba da dođem do tih nekih tema u vezi gasova. Ja sam se mnogo zahvaljujem i, i o tome ću nešto reći, nadam se da ću imati vremena. Zahvaljujem. Dobar dan i vama, izvolite. Dobar dan. Mislio sam da vaš kolega može da se uključi u vašu grupu G17+, a da učestvuje kao jedan stručnjak od renomea. Da? Kako se vama čini takva ideja? Pa morate gospodina Rike pitati, evo, on će vam najbolje reći. prijatno. Zahvaljujem. Znate, ja, sam, ja se trudim da sam, da sam ipak, ja sam u, u u svom biću dubokom, ja sam ipak naučni radnik, na, naučnik e, sad sticaju okolnosti što se, što se sad taj naš aparat e, naziva ne znam G17 i G17 plus to je čista slučajnost jer pre formiranja tih grupa ja sam svoj projekat čak u Švicarskoj sam e, registrovao po tim imenima, znate i sad šta sad možete, autorska prava ja posjedujem, ali nisam htio da ganjam sad gospodu koju veoma cenim iz geova tih, znate, i plusa i minusa i 17, ali ovaj, hoću reći, ja se držim ipak jedne naučne strane i evo, neću da se u stvari mešam u politiku, ja sam prema svim političarima tolerantna osoba talk show braće Budka Dobar dan i vama, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. E, evo, i ja bi da se pridružim e, vašoj emisiji, da pozdravim vašeg gosta. Zahvaljujemo. Ali ja hoću da stavim težište, poentu na vas, gospodine voditelju, da? gospodine novinaru. Recite. Hoću da kažem da je fascinantno da ste vi u pravo vreme počeli razgovor o struji. Da. Jer znate kako, ovaj, događa se da struje ne bude, pa je posle bude, onda se ljudi sete da pričaju o struji, da rešavaju problem, a vi ste, vi ste pravi novinar, jer vi ste sada kad nema struje, počeli da pričate o tome. Da, o tim problemima, uzrocima, da. Jeste, to je, to je divno, to je divno što znači profesija se, dakle, vraća svoje mesto i ja sam presrećna, znate, zbog toga, jer zaista nam je to manjkalo u poslednjih 10 do 13 godina. Gospodin, ja se mnogo zahvaljujem, Radio 021. Hvala vama što ste me saslušali. Da, da, hvala vam. Hvala vam, doviđenja. Radio 021 je uvek takav i takav će ostati. Znači, pravovremena informaciju pogađamo u srž problema, trudimo se da naše slušalce što bolje obavestimo o svemu što je relevantno za našu kako društvenu, tako ekonomsku i političku situaciju. Eto vidite gospodine Riki kakve su reakcije ljudi. Ljudi žele da znaju, ljudi su žedni znanja i sigurno da će ovi vaši recepti mnogo značiti, mnogo pomoći običnom čovjeku da prebrodi ove teškoće u kojima se nalazimo, objektivne teškoće u vezi sa strujom. Pa da, šta da vam kažem, ja sam isto, ja sam, ja sam ganut što, što ljudi shvataju u čemu je problem, razumete, shvataju da, da sami moraju da nešto učine, da se potrode kako bi pomogli i široj društvenoj zajednici i sebi lično i svoje porodice, eto videli smo, e, ono, može se tu i uveseljavati deca i, ima raznih tu pogodnosti. Gospodine Riki, ajmo da sad imamo malo vremena do vesti da kažete nešto još u vezi sa tim projektima za, za kućnu upotrebu, znači kućna sredstva, govorili ste mi još nešto i o malim kućnim vetrenjačama recimo, to je, to je zanimljivo. Male kućne vetrenjače, to je jedna studija koju sam ja pre jedno 15 godina radio, znate, i inače u svetu su male kućne vetrenjače nastale iz velikih kućnih pa zatim, a ove su opet nastali iz velikih, pa setimo se Holandije. Holandija je prepuna vetrenjača. Holandjani gaje cveće, Holandjani od, od privrede nemaju bog zna šta, znate, imaju, imaju ono brušenje ga gaje cveće i hranu neku proizvode, sir proizvode recimo, znate, za sve to je potrebno mnogo struje, znate da su oni od nas daleko nerazvijeni u tom zemljišnom, u tom zemljišnom potencijalu i oni su za svašta radili, između ostalog su preplavili svoju, svoju zemlju tim vetrenjačama. E, na bazi toga vi možete jednostavno u kućnim uslovima da organizujete proizvodnju električne energije tako što ćete opet iskoristiti Može onaj ventilator, on je oko 30 maraka košta na pijacama po širom i diljem naše zemlje. Samo šta vam je potrebno, šta bi najbolje bilo da je potrebno. Znači da imate pravu liniju promaje u svom stanu. Ako možete to da obezbedite, onda ste zaista na konju. Možete to da uradite i ako imate liniju promaje pod uglom, moram da skrenem pažnju, ne manjim od 95 stepeni, ali onda su efekti opet da kažem siromašniji. Znači prava linija proma je najbolja ako vam stan gleda pravcem sever, sever, ajde da kažem severo, istok, jugo, zapad i u tom slučaju imate odličnu ružu vetrova za vaš stan i samim tim, znači jednostavna je, jednostavna je priča kao i do sada. Pustite promaju na lopatice vašeg ventilatora na drugom kraju utikača i žice imate već veoma, veoma kvalitetnu struju, ekološki čistu struju, a sad otvaranjem, zatvaranjem, pritvaranjem vrata vi podešavate snagu. Znači vrata u ovom slučaju čine ulogu reostata u, u, toj varijanti male kućne, male kućne vetrenjače. najbolje obožavam niz dlake. Govorili ste nešto i o iskorišćavanju energije kućnih ljubimaca i dece za rad rasvetnih aparata. Pa da, imate mnogo, mnogo tako malih trikova kućnih, znate. Recimo, zna, se da su kućni ljubimci psi, mačke, posebno manjeg uzrasta i manja deca, da jurcaju po kući, da se, da se vitlaju, igraju, na razne načine skaču. Sve je to, jer e, poznata je činjenica da je energija svuda oko nas. Znači, tu poznatu činjenicu treba iskoristiti da se transformacija energije u svakom mogućem u svakom mogućem trenutku može iskoristiti. Znači potrebno je u ovom slučaju, vašem kućnom ljubimcu ili detetu ili deci, pa zovete, zovete recimo na rođendane deči, puno bude dece, da im privežete za noge i za ruke pantljike dovoljno dugačke koje će da se vuku po podu i u tom slučaju ostvarujete kontakt sa površinom e, i u tom slučaju moram da skrenem pažnju, potrebno je da e, ostavite go parket, znači da sklonite tepihe, razne staze, razne stazice, uglavnom potrebna vam je površina koja će da pri tom ostvarenom kontakt da se naelektriše i onda opet stvar je jednostavno uz pomoć selotejpa vi ćete na određenom mestu u stanu zalepiti za parket, ogolit ćete dve žice, zalepit ćete ih za parket, drugi kraj ćete priključiti na potrebno mesto, znači da vam je potrebna struja i pustiti da se vaše domaće životinje, vaša deca, ma, mačići, psići da jurcaju po vašem stanu, trenje, trenjem dolazi do akumuliranja energije u parketu, onaj lak tu deluje em zaštitno, em prezervativno, jer će vam čuvati struju sve do, sve do momenta njenog iskorišćenja i jednostavno pustite da se oni vitlaju, igraju i evo vam struje. Neko je na telefonskoj vezi. Dobar dan, izvolite. dobar dan. Slušamo vas. Ja pozdravljam vašeg naučnika, sve mi se strašno dopada šta on predlaže, ali mi je palo na pamet baš ovog trenutka nešto, pa hoću da ga upitam da li je on o tome razmišljao. Samo izvolite. Celog leta smo imali fantastične temperature, one visoke 40, 42 i tako dalje i mi nismo tu energiju uhvatili. Ja se pitam kako mi to nismo uradili. Sad bi se mi mogli grejati na sunčevu energiju. A mi to propustili. Pitam gospodina Rikija da li je on razmišljao o načinima hvatanja takve energije, sunčeve. Kako da ne, gospođo, pa to su već poznate stvari, to, to, to već to već se dugo godina radi u inostranstvu i ovdje se nešto počelo. Znači alternativni vidovi energije, solarni kolektori, zatim kolektni solariumi, zatim krivo ogledala, zatim e, tamne cevi na krovovima, to su sve poznate stvari, ali moram da vam skrenem pažnju, gospođo. Mi znamo za to, naš narod zna za to, ali to su ipak skuplje tehnologije koje u ovom trenutku i svih ovih godina ranije mi nismo bili u stanju materijalno, ne fizički, možete se vi popeti na krovi i montirati, to nije problem, solarni kolektor, to, to svaki malo obrazovani majstor može da vam uradi uz odgovarajuću šemu, ali to ipak košta. Mi govorimo u ovoj našoj situaciji da se dobije što kvalitetnija, što čišća energija sa za što manje para. E sad bilo ovih reći o plutonijumu, to je onako neka srednja varijanta i, i ajde da kažem zahte, zahtevnija varijanta, ali mi prvenstveno govorimo o alternativnim vidovima koje smalte ne svaki građanin može u svojoj kući, u svom stanu da, da ostvari.

Slušajte Talk Show Braće Butka i u gostima u našem studiju je gospodin Mauricio Riki Obradović, energetičar, naučni radnik i viši savjetnik u holdingu Vojvođanske elektrane AD. Za one koji su se od skoro uključili, reći ću da govorimo o problemima energije, o alternativnim vidovima energije, o gospodinovim predlozima za stvaranje energije u kusnim uslovima i olakšavanje ove situacije koja evo već više od dve nedelje traje u našem energetskom sistemu i u našim kućama, u našim porodicama. Gospodine. Ja se izvinjam, učinilo mi se da je neko na telefonskoj liniji. Gospodine Riki, rekli ste kućne vetrenjače iskorištavanje energije kućnih ljubimaca i dece za rad, rasvetnih aparata. Govorili ste mi nešto i o nekom generatoru na pedale. Jeste, generator na pedale, to je ipak stvar koja je došla od pre nekoliko godina sa zapada. To je, to je jedan generator koji se koristi i kao zabava, hobi i relaksacija, jer E, deviza na zapadu je generatorom na pedale do zdravlja. Taj generator ima i display sa simulacijom pređenih kilometara opterećenjem, mali procesor koji izračunava kilovate i onda su se zapadnjaci dosetili da poboljšaju svoj elektroenergijski sistem. Oni imaju struje, ali to su štedljivi ljudi i oni jednostavno uz pomoć E, tog generatora koji je u, izgleda otprilike kao neki kao neki bicikl oni poboljšavaju svoj elektroenergetski sistem i svaki građanin doprinosi e, elektroenergetskoj situaciji. Prolupala sam deco moja. Ono što sam ja hteo da kažem, već sam nekako i pomenuo, je to da je energija svuda oko nas, da su razni njeni vidovi i da se ona, to je, to jedan od osnovnih prirodnih zakona, ona se niti gubi niti dobija, već samo prelazi iz jednog u drugi oblik. Evo recimo, energija nezaposlenih. I tu sam ja nešto radio, napisao sam jednu studijicu i, vrlo, vrlo lepih uspeha imamo na tom planu. energije nezaposlenih. Recimo, evo svako od vas ako proba da se napne, da se skoncentriše i da drži u ruci sjelicu od 25 vati, uz malo truda vidjet da ona svetli. Znate, pa to je još i Tesla pre 100 godina radio, držao je sjelicu, ona je svetla Svaki čovek ima te sposobnosti, samo je potrebno malo, malo koncentracije i onda se sve može uraditi. Imamo mi Tesline neke beleške, mislim, nije to šarlatanstvo, začuvali smo mi svašta i tu ima jako zanimljivih njegovih projekata koje sad mi razrađujemo. Znači, nezaposleni mogu da jako doprinesu poboljšanju elektroenergetske situacije. Pa nezaposleni već imaju svoje udruženje koje isporučuje dnevnu energiju ravnu termo, termoelektrani stolac B. Pa šta vi mislite, pored svih ovih raspada i padova sistema i otkazivanja postrojenja mi još uvijek i, e, da skrenem pažnju, jako umolacija koje su izuzetno zbog loše hidrološke situacije ovaj, velike, znači e, šta mislite da bi mi tek tako imali struju? Pa pomažu i nezaposleni, znate. Znači, daju dnevnu energiju ravnu termoelektrani stolac B. To su precizni podaci. Jer struje naš izvozni artikal. Kažu nezaposleni iz subotičke firme Graf koja je osnovana skoro. Znači, ceo projekat je proizvod domaće pameti i otkriću vam jednu veliku tajnu, ono što je naših hemičara ruku dela, delo. Izvinjam se, čućemo, neko je na vezi pa ćete onda da otkrivate vašu tajnu. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Recite. Teo sam vas pitati, dokle mislite danas? zamajava. Da, na koga mislite na... Pa na vas kao voditelje i na ovog vašeg pametnjakovića. Da? Hoću da, da te vaše slušalci koji sa pažnjom prate taj 021, želite da ih odbijete? Jer šta želite da urate sa vašim glupostima? Ne, nijukom slučaju mi govorimo o ozbiljnim stvarima. Evo vaš papaga je vrlo dobar primjer kako može da se iskoristi energije kusne ljubimce. Vi ste koji ćete upropastiti taj 021. Da. Sa vašim glupim pitanjima i još glupim odgovorima toga gospodina. Aha. Koji pre svega iritira sa imitacijom našeg lepog srpskog jezika, što odbija na prvi pogled, a dalje... Na prvi zvuk. Za prvi zvuk, jes, jes, jes, A dalje? Ja mislim da je dosta vašeg. Aha, dobro, ja vam se zahvaljujem. Naravno, svako ima, svako ima pravo na svoje mišljenje. Gospodin verovatno ne shvata u kakvoj se mi situaciji nalazimo da pričamo o ozbiljnim stvarima. Evo, čuo sam neke ptičice kod njega, neke kanarince, umjesto što ih pušta da cvrkuću bezrazložno i da prave buku, mogao bi njihovu energiju da je iskoristi za proizvodnju struje. Još neko je na vezi, dobar dan, izvolite. Slušam vas. Pozdravljam poštovana kolegu. Da. I htio da predložim što se tiče potrednje pasulja. Zaboravili ste na tu našu biljku. E, pasulj, povećena potrošnja pasulja može da izazove e, da se recimo koriste gasovi za proizvodnju i e, za vetrenjače a, moguće i te, to temperaturno iskorištenje ukoliko se sagorevaju. Šta, vaš, šta poštovani kolega misli o tome? Ja se, ja se zahvaljam na pitanju, ovo je već drugo pitanje na tu temu, ja ne mogu, ja ne mogu da stignem do te teme, ja hoću da pričam i o tome, pa naravno gasovi su izvor nepresušne energije, evo ja ću se doteći te teme, ne brinite, ja se nadam da ćemo stići, ja, ja, ja ja sve hoću da, znate, e, ipak sam hteo postupnost u ovom mom izlaganju neku da ostvarim i ja očekujem da, da ću naći vremena i, o tome nešto da kažem. Da li je neko na vezi? Samo malo. Da, neko je na vezi. Dobar dan, izvolite. Dobar dan. Recite. Ko Boga vas molim. Da. Dajte već jednom prestanite s tom emisijom. Pa to je stvarno debilno da ne može debilnije biti. Debilno? Debilno, krajnje debilno. Molim vas, ako ja vas smatram svojim radijom, onda imam pravo i da vas kritikujem. Naravno, naravno. E, molim vas, ja ne znam, ako vi nemate e, čime da popunite svoj termin, od 24 e, sata ili već ne znam koliko traje e, vaš program. Sad sam vrlo uzbuđena pa vjerovatno ću napraviti neki pleonazam u, u komentarima. veze, samo Ali ovaj, mislim stvarno, mislim krajnje nekorektno. Pa vi mislite da smo mi toliko debili ljudi da vas slušamo? Pa eto, slušate, molim vas, ostanite strpljivi već koji put prekidate slušaoce, upadate, komentarišete ko je čana, ko je ovaj, ko je ona. Mislim, ovo mi je sad prilika, pošto ne mogu da vas dobijem često, mislim da vam kažem neke stvari, pa dajte, urazumite se. Pa niste vi jedini u gradu. Vi ako ste s nama živjeli nekih godinu, dve dana, vrlo korektno, vrlo pošteno, zašto sada sebe uništavate totalno? Vi, radite na tome da ćete za e, nepunih par meseci ili možda još kraće, jednostavno reći, znate, bio neki radio 021. To vam odgovorno tvrdim. Da, da, gospođo, ja se zahvaljujem, moram da vam kažem da lično ja vrlo redko pregidam slušalce i puštam ih da kažu svoje mišljenje kao što sam i vama dopustio znate šta, debilni slušaju, vrlo je moguće. Vi da ne bi bili debilni imate još dosta radio stanice jednostavno malo pomerite skalu vašeg radioaparata i slušate nešto drugo, tako da ne vidim u čemu je problem. Jer ipak niste vi jedini, znate, sluša nas dosta ljudi, nekima se sviđa, nekima ne. Mi potpuno razumemo da su ukusi različiti i da mnogi očekuju razne stvari od radija, ali zaista vam ne mogu pomoći. Jedino promenite skalu i slušajte nešto lepše. Gospodin Riki, evo počeli ste da pričate o nekoj tajni. Pa da, evo otkriću vam jednu tajnu. To je e, delo naših, naših A to je tajna je? to je vojna tajna u pitanju su e, posebne hemijske substance koje, koje stvaraju reakciju sa dehidriranom konjskom mokraćom. Nju možete inače kupiti u aviogeneksu po starim Božovićevim cenama. Evo primjera radi Milošević kao i ceo jedan blok na Dedinju su se u toku bombardovanja grejali na mokraću tako što su im vojska i bezbednjaci e, pišali u radijatore. Znate tu se dobija razlika u temperaturi pa samim tim i kruženje vode u sistemu i mogu vam samo reći da na 2000 kubnih metara mokraće obezveđujete jedan i toplotni grejni sat sistema. Dobar dan, izvolite, slušamo vas. Dobar dan. Recite. Dobro jutro. Pa ništa slušamo, stvarno je ovo jako bez što pričate. Dobro. Pa evo, gospođa koja je malo pregovorila, onaj gospodin, jako se stvarno jako i pametno i lepo govorili, a vi niste prihvatili ništa od toga. Pa ja sad ne mogu zaista da otramo goste iz pa da studija. Pa ne, ne, možete otrati, nisu... ali možete govoriti nešto suvislo, ovo je stvarno bez veze. Da, da. Pa jeste vi, jeste vi u nekom rodu sa ovom gospođom, gospodin, niste? Da, ja sam tetka njena. E, pa vidi se. A, da. majka sam od gospodina koji se javio malo. Aha, a baba ste ovom mom da, gostu. Da, a baba sam vašem gostu. E, odlično, zahvaljujem mnogo. <laughs> Evo imamo, imamo još minut vremena do najnovijih vesti. Izvolite, dobar dan, slušam vas. Halo? Da, da. Dobar dan želim. Dobar dan. Ovdje je jedna penzionerka. Izvolite. Svako moje priznanje je vaše. Da. I za vrijeme ovog našeg prelaznog, što kaže ovaj svega, stvarno ste izveštavali nas objektivno, istinito, svaka čast onom spikeru, ne znam ime kako se zove, koji je bio u Beogradu. Mislim, nemojte ove slušati, ima nas stvarno svakakvih pa neko okrenu, stvarno dobro ste rekli skalu, pa nek traži drugu. A vi samo nastavite ovako, objektivno i sve. I ovo što ovaj gospodin govori, pozdravljam ga. Možda neki ne razume i to što on priča. Pa da, ipak je ovo, ovo su neke naučne tih redova može sve da se čuje i sve da se razume. I treba malo i da budemo već malo što kaže veseliji, dokrenemo makar i tu našu decu da to lakše podnesu jer svaka je prela, svaka je početak je težak. Da. Ja sam rođena 41. za vrijeme prve rat, prvog rata sve sam svašto preživjela i ovo ćemo preživjeti. Samo treba da budemo strpljivi i, i sve će biti kako treba. A te ovi svašta vas kritikuje, zato je pravo svima, ali što ste rekli, neka okrene sklanu, ima dosta radija, slušali, nek sluša. Da, da, gospođo, ja vam se jako zahvaljujem na ovom javljanju. Evo, vreme je za vesti, pozdravljam vas. Hvala vam, lijepo, prijatno. Doviđenja tako dalje. Zahvaljujem, zahvaljujem na ovim rečima podrške, a sada slede najnovije vesti pa ćemo nastaviti. Vi slušate sada niz dlake, talk show braće Budkaj. Volim niz dlake. Poštovani slušalci, slušate niz dlake, sa nama u studiju je gospodin Mauricio Rike Obradović, energetičar i viši savjetnik u holdingu Vojvođanske elektrane AD. Gospodin Riki, imamo još zaista malo vremena, vi ste htjeli još dosta toga da kažete, pa onda hajmo brzo. Nekoliko slušalaca je pomenuo problem gasa. Pa, što se tiče benzina, njega sada koliko hoćete ima, ali nema gasa. A znate šta mi treba da uradimo? Mi treba da iskoristimo, i to već i radimo, da iskoristimo stručno naučno rečeno introvertni gasno-kalorijski potencijal svake ličnosti. Znamo da se gas prenosi u butan bocama, zatim prenosi se preko granice i u onim malim primus bocama pa i u raznim flašicama i šerpama koje dobro dihtuju. To se dešavalo svih ovih dana, dok je bio problem s gasom, sada je situacija poboljšana, stiže nam gas iz Rusije, ali u to vrijeme na granici je došlo do veoma velikih problema i gužvi. Prvo otkaže kamion sa bocama, recimo, a onda još gore fali tih boca. Onda narod krene na granicu, nosi koješta da im sipaju gasa, pa bar za po kući da imaju, ali to onda ne dihtuje to su tehnički neispravne šerpe, samo se stvara gužva i ovi malobrojni s bocama ne mogu da se probiju. A onda je čak i mafija uzela stvar u svoje ruke, pa su uzeli s oproštenjem da prde u boce s one strane granice, a potom su počeli i sa naše, a taj gaz, mada nije loš, ipak nema dovoljnu kalorijsku vrednost. Znate, bez obzira na to on se može koristiti i mi smo počeli intenzivno da ga koristimo, Kažem, prdenje je u stvari proces introvertnog, gasnog, kalorijskog potencijala svake ličnosti i e, mi to evo, već uspešno koristimo i sad smo malo došli do nekih novih saznanja i taj proces je obilato u funkciji, znate. E, šta da vam kažem, počelo se onda obilato prdeti, pa i ono malo boca što se isprazni, pokupiše oviza iskorištavanje tog introvertnog gasnog kalorijskog potencijala, to je bila jedna velika gužva. E sad kažem, mi smo malo uveli tu reda. Jedan primjera radi kod Subotice u Ataru, zakupio je farmu, povezao konjima, kravama, svinjama i krupnjoj peradi specijalna creva za čmarove i tere ih da jedu pasulja i sličnu hranu, da ih što bolje nadima. Našao čovek računicu i bez obzira na uloženu energiju on profitira jer se introvertno gasno kalorijskog potencijala dobija više. To je doduše protivno drugom zakonu termodinamike, ali u praksi funkcioniše i veoma se isplati. Znači, introvertni gasno-kalorijski potencijal to je metoda koja je vrlo primjenjiva i koja je sada na snazi u mnogim domovima, u mnogim porodicama. Pa ne samo u porodicama i domovima, to se sad radi na širem društvenom i privrednom sektoru, znate. E, kažem, isplati se, dobija se energija koja je iskoristljiva, mada nije kao klasičan butan, ali pazite, ne mora da se motika po 100-200 metara u dubinu da bi se iskupala šaka gasa, a i manja je opasnost od eksplozije. Taj gospodin, neću mu ime navoditi, on to zna dobro, on mi je pričao, jer je on pionir u tom poslu i pre nekoliko godina mu je cela farma i cela menadžerija eksplodirala jer creva koje, koje on pospajao na svoju menadžeriju nisu bila do odgovarajućeg materijala, pa je u onom splotu, spletu došlo do varničenja. Sreća da on nije bio u blizini, kaže bio je u Mađarskoj i kaže negde između Segedina i Pešte vozi auto. Kad ono zasmrde nešto, i možete misliti imao je šta da vidi kad se vratio. Krater 15 metara dubok, ni njive ni objekta, samo spržena zemlja a što smrdi, to je tek posebna drama. kaže da ta drama ne zna se koja je gora. Uglavnom, ta drama sa smradom išla je paralelno s rušenjem i razaranjem i on lično ni danas ne zna šta je bilo gore. Zato se uozbiljio, preduzeo mere opreza i sad sve funkcioniše besprekorno. da eto zadovoljili ste znatiželju i onih naših slušalaca koji su nekoliko puta pitali za to iskorištenje introvertnog, kasnog, kalorijskog potencijala. Dragi moj gospodine, evo, vreme nam je veoma brzo proteklo u ovom simpatičnom časkanju i ozbiljnoj priči na naučnoj bazi. Ja vam se mnogo zahvaljujem na gostovanju u ovoj našoj emisiji šta da vam kažem, verujem da će vas i druge radio stanice rado prihvatiti kao svog gosta jer ste vrlo stručno, vrlo efikasno ukazali građanstvu kako može da pomogne sebi i široj društvenoj zajednici u ovim prilično teškim energetskim uslovima. Ja se također zahvaljujem svima, zahvaljujem se na velikoj podršci koju, koju sam imao i to se čulo iz ovih telefonskih javljanja. I želim da napomenem da ljudi treba da se maksimalno trude da od ovih veoma efikasnih rešenja primene neko i da svima učine bolje. Hvala vam još jednom. Dragi moji slušalci, evo 20 minuta do 12 časova. Ovo je kraj još jednog talk showa Braće Butkaj. izrežio vas pozdravlja gospodin Ervin, a u studiju sa vama bili Braća Butkaj i njihov gost. Prijatno i do slušanja.